markus sura sappo aya go'o yahde sappo e ɗiɗi waaju dow ceergal isa dilli ton yehi leydi yahudiya feƴƴiti maayo yehi lettugal urdum himɓe ɗuɓɓe piilimo omo waajo ɗum en kaden hano no o wowruno ni farisa en gom gari faa dartinomo ƴamimo no dagani gorko seera deekum naa o jaabiiɓe ɗume muusa telsini on dow majjum ɓe jaabi ɓe bi'i muusa jaɓi se gorko no seera deekum fuu winda talkuru ceergal nden seera ɗum iisa wi'i ɓe on jorɓe ɓerɗe ɗum waɗi ko muusa windani on telsinoore de amma illa fuɗɗorde allah tagiiɓe waɗiɓe gorko e debbo ngam majjum waɗi ko gorko accan inna mum e bam mum nangondira e deekum ɓe fuu ɗiɗo ɓe laato ɓandu wooru ni woni ɓe kana ɗiɗo kaden amma ɓe laatake gooto ndenne to neɗɗo senda ko allah hawri de ɓe kotuno den a hiɓe makko ɓen ƴamima maana haala ka o wi'iɓe se neɗɗo seeri deekum nden ɓaŋi goɗɗo fuu yeeni hano non du debbo ceeduɗo he gorum dey gorko gom ɓaŋi ɗum debbo on du yeeni markus suura sappo aya sappo e tati yahde sappo e jeegom no iisaa du anori cukaloy himɓe no gaddana iisaa cukaloy faameemakoy ammaa aahiiɓe ɓen duki ɗum en de o yi'unoo ɗum nden o ɓerni o wi'i aahiiɓe ɓen acce cukaloy koy gara to am to kaɗeekoy ngam nanduɓe e makkoy ɓen jehi laamu allah goonga kaalanammi on mo jaɓiray laamu allah hanono cukaloy ni fuu joomum naatata nder maggu gaɗa mum o wundi cukaloy koy o deki jungo makko dow makkoy o barkini koy markus sura sappo ay sappo e jeɗɗi yahde woronje e go'o isa e jokolle jom jawdi gom de isa nanguno laawol den gorko gom doggiri to makko hofi yeeso makko ƴamimo wi'i modibbo lobbo ɗume kandumi waɗude faa mi heɓa burdam duumiiɗam isa wi'i mo ko waɗi ko aɗa noddira kam lobbo lobbo walaa sehana gooto kanko woni allah aɗa anndi tilsinooje to itti yonki to yeenu to wujju to seedana fewre to jamba teddini innama e bamma gorko on jaabimo wi'i modibbo miɗo waɗa kujje ɗe fuu illa cukaku am nden isa daarimo yiɗimo wi'imo huunde worre tan heddanima yehu sonnoy ko jogiɗa ɗum fuu kokka ceede ɗen talkaaɓe nden a heɓan jawdi dow kammu gaɗa mum gara tokkakam amma de gorko on nanuno haalaji ɗin nden ɓalini dilliti e mettorgal ɓernde ngam o jom jawdi sanne isa ƴeewi sengoji fuu wi'i ayiɓe mum ɓen naatol jomiraɓe jawdi nder laamu allah no tiiɗi haalaji ɗin kayɗini ahiɓe ɓen sanne o ɓeydi kaden o wi'iɓe sukaɓe am naatude nder laamu allah no tiiɗi ngam naatol golooba nder wudde battal ɓuri hoyude diina naatol jom jawdi nder laamu allah ɗum ɓeydi hayɗinaade aahiiɓe ɓen keddi no ƴamondira hakkunde mum'en no bi'a denne moy hisata o daariɓe o wi'i to himɓe ɗum laatataako amma to allah huunde fuu no laato ngam walaa fuu ko hepporta allah nden piyer wi'imo da minen min boppi hunde fuu min tokkima o jaabi ɗum o wi'i goonga kalanammi on neɗɗo fuu boppuɗo suudu mum na bandiraɓe mum worɓe e rewɓe na inna mum na bam mum na sukaɓe mum na gese mum saabe am e saabe habaru lobbo o jomum heɓan ko ɓuri ɗum kile hemre nder duniyaaru du gonɗen nder muɗum jonin du jomum heɓan cuuɗi e bandiraaɓe worɓe e bandiraaɓe rewɓe e inniraaɓe e sukaaɓe e gese no torrete du nder wakkati garowo on du jomum heɓan burdam duumiiɗam amma ardiiɓe ɗuɓɓe laatoto gaɗaaɓe gaɗaaɓe ɓen du laatoto ardiiɓe markus sura sappo aya woronje ɗiɗi yahde woronje e nayi cappaaki isaa tataɓere dow mayde e ummitaaki mum iɓe goni dow laawol faa ɓe ƴenca ɓe jeha ursaliima isaano ardiiɓe tawi aayiiɓe ɓen no bembi tokkuɓe ɗum en ɓen nduuno kuli o noddi aayiiɓe sappo he ɗiɗo ɓen o fuɗɗi haalande ɗum en ko hewtotoomo o wi'iɓe kettine eɗen ƴenca ursalima yahde ton ɓi neɗɗo wattete nder juuɗe hooreɓe sakkanoɓe allah he janginoɓe tawreta ɓe kiitomo kiite mayde ɓe gattamo nder juuɗe himɓe ɓe kana yahudankoɓe kamɓen du jawomo tutta dow makko piiramo dorwi baramo amma gaɗa balɗe tati o ummitoto markus sura sappo aya woronje e joyi ya allah soɗɗiɗi e joyi no yakuba e yahaya eliri isa gaɗa majjum yakuba e yahaya ɓiɓɓe jebede ɓen gari to isa bi'iɗum modibbo no woodi ko min jiɗi eludema miɗen jiɗi gaɗanamin ɗum o wi'i ɓe ɗume jiɗuɗon mi waɗana on ɓe jaabimo accu min joɗodo he maɗa goto nyamo ma gooto du nanoma nder darja laamu maaɗa o jaabiiɓe o wi'i on annda ko eeloton oɗon mbaawi yarude nyeɗerde mettorgal nde jardanmi nden naa waɗaneede batisma naawɗo mo gaɗeteemi o na ɓe jaabiimo ɓe bi'i miɗen mbaawi o wi'i ɓe on jaran nyeɗerde nde jaranmi nden on gaɗante batisma mo gaɗanteemi on amma joɗade gere nyamo am na nano am hana min yamirta ɗum joɗorɗe ɗen ɓe allah moƴƴinani ɓen jeyi de aahiɓe sappo heddiɓe ɓen nanuno ɗum nden ɓernani yakuba e yahaya isa noddiɓe ɓe fuu wi'i oɗon andi laamiɓe leyɗe duniyaaru no laamori doole mawɓe ɓen du no kolla himɓe ɓen baawɗe onon kay ɗum waɗata hakkunde moɗon jiɗɗo laatade tedduɗo hakkunde moɗon fuu no handi laatade gollowo moɗon kaden du jiɗɗo ardade e moɗon fuu no handi laatade maccuɗo moɗon on fuu ngam baaɓi neɗɗo waray faa gollani amma wari faa gollana himɓe o hokka yonki makko ngam hisinde himɓe ɗuɓɓe markus sura sappo ayla soɗɗiɗi e jeegom yahde woygu e ɗiɗi no isa wumtiniri bartime ɓe jotti yeriko de isa wurtino siire den kam e ahiɓe mum e jama'aare mawnde ɓe tawi bumɗo bi'eteeɗo bartime ɓiitime no jooɗino garbina sengo laawol gol de o nanuno ko isa nazaratuujo on woni no wittoɗon nden o fuɗɗi ƴewnaade omo wi'a isa taanu dawda yurmam himɓe ɗuɓɓe no cajitoomo no bi'a o de'ino amma o ɓeydi ƴewnaade sanne o mo wi'a taanu dawda yurmam isa dari wi'i noddeemo nden ɓe noɓdi bunɗo on ɓe bi'i ɗum sembiɗin ɓernde ma umma o noddiima o garbisi o faɗɗi suddamaare makko o wari to isaa isa ƴami mo wi'i ɗume jiɗɗa mi waɗane bumɗo on jaabi mo wi'i modibbo miɗo yiɗi mi wumta isa wi'i mo yehu gonɗinol ma danniima wakkati mumda o wumti o tokki isa iɓe jeha dow laawol